la plage tous les plaisirs de présence à 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeniden birlikteyiz. 2 ee, Kasım'da kaybettiğimiz Marie Laforey'i anıyoruz bu haftaki programımızda. Ee, onun en ünlü parçalarından La Plage'la başladık. Programın ikinci yarısına da 1964'te ee, Claude Chiari tarafından La Plage adıyla enstrümantal şekilde kaydedilmişti ilk olarak. Pierre Baru Fransızca sözler yazdı parçaya aynı yıl Laforey'nin seslendirmesi için. Programın ilk bölümünde söz etmiştim. Türkçe sözlerle Dönmem Sana adıyla Hacda Pekkan tarafından da yorumlanmıştı şarkı. E, ee, Marilla nasıl tutkusunun folk müzik olduğunu söylemiştik. E, ee, 1968'in sonlarına doğru müzik listelerini bu tarzdaki Que Calor La Vida adlı parçayla sallamıştı sanatçı bu kez. E, Calor La Vita adlı İngilizce parçanın uyarlamasıydı bu da aslında. E, The Dave Clark Five tarafından Red Balloon ismiyle de kaydedilmişti. Bundan iki yıl sonra da bu kez bir ortaçağ hikayesini anlatan bir parçayla çıktı dinleyicilerinin karşısına Lafore. Fore. Şarkının son derece karmaşık ritmiyle adeta müzik piyasasının normlarına meydan okuyordu sanatçı. Ee, şimdi bu iki parçayı dinleyeceğiz arka arkaya Marie Lafore'den. Önce 1968 tarihli Ke Calor La Vida'yı seslendirecek sanatçı. Daha sonra da 1971 yılında kaydettiği La Caval adlı parçayla gelecek açık radyo mikrofonlarına. Enana, la La s'est endormie, c'est midi au paradis. Guignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rouge, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et Nana sur son ballon bondir le soleil. Bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière. Au paradis vous s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et Nana sur son ballon fait bondir le soleil d'été. C'est si beau. des courtisans dans tout le pays. Ce ne fut qu'un cri, rattraper la cavale. Mais la cavale courait, mais la cavale sautait, mais la cavale bondissait de rive en rive, elle fuyait de près en près, elle les narguait, de France soufflé Mais le roi exaspéré de donnez l'ordre aux de donner l'ordre aux courtisans, de donner l'ordre aux paysans, de tuer la cavalerie. D'abord le grand chambellan, les marquis jusqu'au dernier des courtisans. Dans tout le pays, ce ne fut qu'un gré Achever la cavalerie. chance quand elle ne veut pas s'arrêter. Et depuis ce temps, la plupart des gens laissent fuir la cavale. Et la cavale courra, la cavale sautera, et la cavale bondira de siècle en siècle, elle fuira de vos à elle passera. Marila Fore'den dinledik. Önce Que Calor La Vida, daha sonra da La Caval. 70'lerden ee, itibaren Latin Amerika, Orta Doğu ya da Doğu Avrupa kökenli yerel melodiler üzerine yoğunlaştı Lafore e, ee, ve bu coğrafyalara ait otantik şarkıları seslendirdiği albüm ya da konserlerle kariyerini daha farklı noktalara doğru taşımaya karar verdi. O dönemde ne dinleyicilerin ne de stüdyoların pek hoşuna gitmedi bu karar e, ve ona CBS stüdyoları ile olan kontratına mal oldu. E, şimdi bu yerel melodilerden birini dinleyeceğiz kendisinden. E, Yovanke adını taşıyor parça. E, bir Makedonya türküsü aslında. aileleri tarafından birbirinden koparılan genç bir çifti konu alıyor. Parçada Makedonya'dan geçen Vardar Nehri'nden de bahsediliyor. 1968'de ee, Ajda Pekkan tarafından Feci Ebcioğlu imzalı Türkçe sözlerle Ne Tadı Var bu dünyanın adıyla da kaydedilmişti. Ee, Ayrıca Berkant tarafından da Bilmem Ki Bilemem Ki adıyla yorumlanmıştı yine aynı dönemde. Ee, biz de şimdi Marie Lafore'den dinliyoruz parçayı. 1969 yılına ait bir konser kaydıyla Yovano Yovanke. Ari Lafore'den dinledik Yovano Yovanke. Ee, CBS'ten ayrıldıktan sonra 1973'te Polidor'la anlaştı Lafore ee, ve yaklaşık 5 yıllık bir aranın ardından popüler müziğe geri döndü. O yıl Türkçe'ye belki bugün belki yarın adıyla uyarlanan Lamour, Coma Sezan, 1974'te No Change isimli country şarkısının Fransızca versiyonu olan Kado e, ve nihayet 1977'de Beatles'a saygı duruşu niteliğindeki İlanece Yesterday gibi parçalar hatırı sayılır ticari başarılar elde etti. E, İlanece Suryester'de Yesterday üzerine karlar yağdı anlamına geliyor e, ve Beatles üyelerinin yollarını ayırma dan alınan ilhamla yazılan bir şarkı bu. 1970'te ee, resmi olarak ayrılma kararı almıştı İngiliz grup. Ee, söz yazarı Misha Jordan da bunun üzerine topluluğun Hey Jude, Yellow Submarine, Penny Lane ve Michelle gibi birçok ünlü şarkısında andığı bir şarkı yazdı. Ee, parçanın müziği ise Jean-Claude Petit'e ait. Şarkının önce Shella tarafından seslendirilmesi düşünüldü. Sonra Richard Anthony de talip oldu parçaya ama nihayet Marie Lafore kaydetti. Ee, çoğu zaman olduğu gibi ilk başta fazla ilgi görmese de e, bir televizyon programı sonrasında kendine müzik listelerinin zirvesinde yer buldu şarkı. Şimdi Marie Lafora geliyor bu parçayı seslendirmek üzere açık radyo mikrofonlarına. Ilanece sür Yesterday. Jude habite seul un cottage à Chelsea. John et Paul, je crois, sont les seuls à qui elle siens viennent, c'est pas vraiment pourquoi quand ils parlent. Marie Lafore'den dinledik İlanece Sur Yesterday. 1977 Ağustos'unda İsviçre'ye yerleşti Lafore. 1979 tarihli Moi Je Voyage adlı albümden sonra da müzik kariyerine ara verme kararı aldı. Ee, daha çok edebiyatla ilgilenip ara sıra da beyaz perdede boy gösterdiği yaklaşık 20 yıl sürecek bir inziva dönemi yaşadı sanatçı. Ee, bu dönemde birkaç single yayınlasa da çok fazla ses getirmedi bunlar. 1993'te ee, başka bir deyişle son stüdyo albümünden 14 yıl sonra hayatını sürdürdüğü şehir olan Cenevre'ye adadığı Reconnaissance adlı albümle müziğe döndü. E, albümdeki 11 şarkıyı da müzisyen Jean Marillo ile birlikte kaleme almıştı Lafore. E, 1988'de single olarak piyasaya sürdüğü La Viva'da Maviva ismiyle yer alıyordu albümde. E, oldukça farklı müzik türlerini bir araya getiren bir çalışmaydı bu. E, bizim bu albümden dinleyeceğimiz parça da caz altyapılı bir şarkı. E, 50'li yıllar Amerika'sına götürüyor adeta dinleyenleri. E, Marie Lafore repertuarının sıra dışı şarkılarından demek yanlış olmaz bu açıdan. E, sevdiği adam tarafından aldatılan bir kadının duygularını anlatıyor sanatçı şarkısında. E, şimdi dinleyelim bu parçayı kendisinden dilerseniz. Pauvre comme Job. T'as la porte, la porte du palier, sans même voir que j'étais morte. D'ailleurs, tu t'en fichais, je me vidais comme un évier que le plombier vient déboucher. Je suis restée là plantée sur le sofa du salon. Comme une pauvre cloche qui sait qu'elle fera plus jamais rien de bon. Je me sentais moche, moche et pauvre, pauvre, pauvre comme Job. Je me sentais moche, moche et pauvre, pauvre, pauvre comme Job. Quand le soir je téléphone, trouver ton numéro, faire semblant que c'est personne quand toi tu dis allô, en me vidant comme un évier, que le plombier vient déboucher. Quand toi tu parles à l'autre qui te demande qui c'est que c'est, mon mouchoir sur la bouche pour que tu m'entendes pas pleurer. Je me sens moche, moche, pauvre, pauvre, pauvre comme job. Je me sens moche, moche, pauvre, pauvre, pauvre comme job. te file au ciné, je connais tes habitudes. Je me plante dernier rangé, je surveille tes attitudes. Et je me vide comme un évier que le plombier vient de déboucher. Quand t'embrasses l'autre sur la bouche, ce qu'avec moi t'as pas fait. Quand de ta main tu la touches, caressant son décor je me sens moche, moche, pauvre, pauvre, pauvre comme Dieu et je me sens moche, moche et pauvre, pauvre, pauvre comme je. Faut que tu me sors de la tête. Que j'arrête de t'aimer, c'est ça, faut que ça s'arrête. Que je rebouche mon évier, car à la louche d'être vidé. Faut que je reprenne tous les sous que j'ai laissés dans les églises. Au pied du type, quand même plus quoi à qui ça me fait la bise. Bien qu'il soit moche, moche pauvre, pauvre, comme toi. bien qu'il soit moche, moche et pauvre, pauvre, comme Job, il est comme moche et pauvre, pauvre, pauvre comme Job. Marilla Fore'den dinledik, Pauvre comme Job. Ee, bu albüm Lafore'nin son stüdyo albümü oldu. 2000 yılında Masterclass adlı tiyatro oyununda Maria Callas'ı canlandırdı sanatçı. 2005'te ee, de tam 33 yıl aradan sonra önce Montreal'de daha sonra da Paris'te bir dizi konser verdi. 2007 ee, yılında bir veda turnesi kapsamında sahneye son kez çıkma planları yapsa da bu projeyi sağlık problemleri yüzünden rafa kaldırması gerekti. Ee, evet 2 Kasım'da aramızdan ayrılmıştı Marie Lafore. Kariyeri boyunca 35 milyon albüm sattı ama 2005'teki e, bir televizyon programında da belirttiği gibi bunlardan önemli bir kazanç elde etme fırsatı olmamış. Paranın çoğu yapımcılara kalmıştı. Ee, onun ölümünün ardından yapılan yorumlar genel olarak e, adeta başarıdan kaçan, kendini sürekli yenilemek için risk alan, e, bu yüzden de gündemde hak ettiği ölçüde kalamayan bir sanatçı olduğu yönündeydi. E, kendisiyle ilgili söylediği kariyerim biraz ondan, biraz bundan oluşuyor. Ama hayatım başından sonuna kadar dop dolu sözleri de bu yorumları doğruluyordu adeta. Ee, buna rağmen program boyunca da fark etmiş olacağınız gibi kariyerine aktif şekilde devam ettiği e, yaklaşık 15 yıllık döneme birçok hit şarkı sığdırmayı başarmıştı Altın Gözlü Kız. Ee, programın kapanışını da bu parçalardan biriyle yapacağız. 1967'de ee, piyasaya çıkan bir parça bu. Emil Stern ve Eddie Marney imzası taşıyor. Türkçe uyarlaması da Çocukluk Günleri adıyla Özdemir Erdoğan tarafından yapılmıştı. şarkı gerçekten de çocukluk günlerini konu alıyor e, parçada geçen Ivan, Boris, Anton, Rebecca, Johanna ve Pola gibi isimler Türkçe versiyonunda Can Erkan, Selçuk, Kamuran ve Selma'ya dönüşmüş. E, şarkıyı Rana Alagöz de evet mi hayır mı adıyla yorumlamıştı ayrıca. Şimdi Marila Fore geliyor açık radyo mikrofonlarına. Bu haftanın son şarkısı Ivan, Boris, Emoa'yı seslendirmek üzere. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın. Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. donne mon Boris et moi, Rebecca pour la Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Expliquez bien un peu la vie. Trois garçons pour quatre filles, on était tous amoureux. Toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Ivan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Ivan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi.